Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu Đelevala koji nas je poživio i ponovo sakupio da se večeras družimo govoreći Allah subhanahu wa ta'ala osobinama kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao svoje plemetoj kizi i sunetu poslanika Muhammeda alijih salatu wasalam. Uočeras, draga braće i cijene sestre, govorit ćemo o jednoj osobini, već ste mogli vidjeti e, reklamu večerašnje teme, a to je svojstvo, svojstvo smijeha e, koje je spomenuto u hadisma poslanika sallallahu alijih i wasalam. E, dosta smo mnogo puta kazali da su ova predavanja znači jako značajna i jako bitna a da će ih najbolje svati najbolje razumijete osobe koje prate od početka osobe koje prate od početka ili one osobe koje su e, poslušale na uvodna predavanja kada smo govorili o pravilima vezanim za Allahove te bareke i savršene osobine. U tim uvodnim predavanjima smo odgovorili svim zabudjelim frakcijama i sektama, svima onima koji krivo tumače Allahove subhanahu wa ta'ala osobine ili bježe od njihovog vanjskog, vanjskog značenja, kako je došlo u Kur'anu i sunetu rosanika sallahu alijih osallam. I mnogo puta smo do sada kazali da u svakom, u svakom utvrđivanju određenja osobina kažemo da se suprostavljaju ti i ti E, ne potvrđuju, odbijaju, negiraju, krivo tumače, iskrču Allahove subhanahu wa ta'ala riječi u riječ poslanika Muhammeda alaih sallatu wasalam. Također i večerašnja osobina ili svojstva Allaha dželevala, odnosno osobina smijeha, e, postoji oni koji odbijaju potpunost ili oni koji krivo tumače i iskreću riječi poslanika sallallahu alaihi wasalame, opisujući nekim drugim značenjima ili komentarišući nekim značima koja nisu bila poznata selefima, odnosno selefu ovoga umeta, to su sahabi poslanika alaih salatu wasalam i oni koji su islijedili dobro. Zatim kažemo da je vjerovanje ehli sunneta ili od ispravne metodologije ehli sunneta puta i načina svatanja razumijevanja ovog poglavlja e, poglavlja Allahovi Tebare koje je tela savršena osobina jeste draga braća da potvrđuju potvrđuju sve osobine koje su došle u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam potvrđuju jer znaju da je uzvišeni gospodar se opisao tim osobinama znači ili u Kur'anu ili u sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam bez ta'atila negiranja tih osobina bez tahrifa odnosno tahrifa E, što ima značaj iskretanje ili izvrtanje e, riječi poslanika ili Allaha Đelevala ili temsila poistovječivanja Allahovi subhanahu wa ta'ala osobina sa osobinama stvorenja tekijifa, odnosno ulazka u kakvoću i suštinu tih tih osobina i tešbiha dijelimičnog poistovječivanja e, Allahovi subhanahu wa ta'ala osobina sa svojstima, sa svojstima stvorenja. Večera ćemo navesti jedan broj hadisa u kojima u kojima Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme potvrđuje tvrđi ovu osobinu e, osobinu koju Allah dželle vala posjeduje i kojom se opisao to je svojstvo smijeha. E, Ibn e, Ibn Taymije rahmetullahi alej u dijelu Akidetul Wasitije navodi jedan hadis, a mi smo još uzeli hadisa e, iz knjiga Selefa, koji su pisali na temu i koji su potvrđivali Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala navedenu osobinu, odnosno osobine kojima su on subhanahu wa ta'ala opisao u sunetu poslanika Muhameda sallallahu alihi veseleme, a jedno od takvih dijela je svakako i kitabu tevhid o isbatu sifati rab, koja je od poznatog učenjaka velikog imama Ibn Huzeme, koji je vama do sad poznat jer ga puno i često puta spominjemo kao što spominjemo i imama e, Darimija. Prije svega ovaj hadis koji ćemo prvi navesti bilježi imam Buhari gdje se prenosio Rebu Hureyre radijallahu anhu da kaže ena Rasulallahi sallallahu alihi wasallam kal jedhaku Allahu ila rađulejni jaktulu ahaduhum ala ahar jedhulani il džennah يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد u hadisu u prevodu značenja Ebu Hureyre nam dostavlja riječi poslanika sallallahu alihi vseleme da je čuo da je poslanik sallallahu alihi vseleme kazao Allah jedhakullah i ovo je nama dokaz i ovim potvrđujemo, potvrđujemo osobinu ili svojstvo smijeha gdje kaže, znači ovdje poslanik sa osam, Allah se smije dvojici ljudi. Znači, brate, pažnju. Allah se smije dvojici ljudi, jedan od njih ubije drugoga, a obojica su ženetlije. Allahu ekber. Jedan od njih ubije drugoga, a obojica su ženetlije. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Yuqatilu haza fi sabilillah." ovaj se boreći, znači e, boreći Allahom te bareke vetala putu biva ubijen fa yuqtal thumma yatubu Allahu ala al-qatil azatin nakon toga Allah dželle vala oprosti ubici kako mu oprosti tako što on dostigne da deređu šehadeta fa yustashhad dostigne deređu šehadeta u hadisu ili, ili, ili kod muslima imao pojašnjenje ovoga hadisa gdje kaže poslanik sallahu alihi wasalam također od Ebu Hureyre gdje kaže jedhaku Allahu ila rađulejni jaktulu ahaduhum ala ahar kilahuma jedhulu ljenne također znači Allah se smije dvojci ljudi jedan od njih ubije drugoga obojica su dženetlije <clears throat> ili oba dvojicu vede u džennet فقالوا كيف يا رسول الله بس اصحاب poslanika alejhi salatu vesselam pitali kako to Allahov poslanice Pa je kazao kale yukatilu hada fi sabilillahi azza wa jal fayustashhad. Ovaj prvi ubijeni se borio na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, bio muđahid. Borio se u safojima vjernika, pa je preselio kao šehid. Thumme je tubu Allahu alal qatil. A nakon toga je Allah vala oprostio ubici. Fayuslim, fayuqatilu fi sabilillahi azza wa jal fayustashhad. Pa je oprostio kako? Tako što ovaj primio islam, kaže poslanik sallahu alihi vseleme. A nakon njegovog ulaska u islam i potvrđivanja islama i prihvatanja islama, kaže, kaže poslanik sallahu alihi vseleme, pa ju katilu fi se bilillah. Odazvao se pozivu džihada i borio se na Allahom subhanu wa ta'ala putu, pa ga je uzvišeni Allah dželeva ala usmrtio kao šehida. Allahu ekber. Pogledajte, znači, te velike stvari, odnosno ovo je čudna stvar kada pogledamo i zato ona izaziva smijeh smijeh znači da i jedan i drugi ubica i ubijeni odlaze odlaze u džennet džennetska prostranstva prvi koji se borio na Allahom Tebareke Vatala put i ubijeni od strane nevjernika a nakon toga Allah Subhanahu Vatala otvori put otvori put ovom nevjerniku da primi din da prihvati din a nakon toga ga počasti, počasti velikim darađama, darađama šehida ili šehadeta na Allahom subhanahu wa ta'la put. Tako da mi se nećemo mnogo zadržavati na koristima ovih hadisa koje ćemo citirati, mada po, o, poruka jako, znači ima mnogo. Jedna od tih dragi brati i cina, sestro, e, je tada Allah subhanahu wa ta'la neizmjerno blagi, dobar i milosti prema stvorenjima. Pogledajte znači danas koliko ljudi ima koji se bre protiv dina, protiv islama, a niko ne zna njihov kraj, konačnicu. Može Allah Đelevala počastiti najveće koji se bore protiv vjernika i ubijaju vjernike, počasti ih dinom, počasti ih islamom i nakon toga ti isti nevjernici koji su bili vjernike, presile poput vjernika na Allahom te bareke putu i nakon svega toga uđu u džennet susretnu se u džennetu. Pogledajte, zamislite kada se susretne u džennetu ubica i ubijeni. A ovo dvojice u džennetu, subhanallah. Kakav će susret biti između, između njih? Zatim sljedeći hadis, su treći hadis od naše majke Ajše radijallahu anha, da je upitala poslanika sallallahu alihi wasallam kalet ja Rasulallah bi edbi wa ummi ja Rasulallah Ela jedhaku rabbuna. Pogledajte kako pita. Da li se naš gospodar smije? Da li se naš gospodar smije? Znači ovo je dio hadisa gdje mi znači, samo spominjemo kako bi utvrdili, potvrdili ovu osobinu koju vam je poslanik sallahu alihi veseleme opisao, opisao Allah ili kojom se Allah vala opisao u sunetu poslanika sallahu alihi veselem. Pa kaže poslanik sallallahu sallahu alihi veseleme kale valazi nefsu muhammedin bijedih innehu le jedhak tako mi onoga u čijoj ruci duša Muhammeda innehu le jedhak zaista se on subhanahu wa ta'ala smije Allahu akbar fa kult pa je kazala Aisha radijallahu anha la ja'dimna minhu khayran indahik i pogledajte kako je taj kako prod uh, automatski proradi spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala automatski znači te uputi na velike, e, na velike podove imana spoznaje, spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova veličanstvena lijepa imena i savršena, savršena svojstva. Pa ona kaže neće nam biti uskraćeno njegovo dobro ako se on smije. Allahu akbar. Zamislite, i mnogo, mnogo znači hadisa postoje. Ovaj hadis bilježi ima Mahmed ibn Manđe. Ovo navodimo zbog onih koji negiraju svojstva uh, Allaha subhanahu wa ta'ala ili donose određene šubhe. Znači imam Ahmed ibn Mađe, al Ađuri, ibn Huzeme, Etaberani, uh, e, u isto tako se navodi u knjize Elibane, a šejh Albani je kazao za ovaj hadis da je dobar, a šejh Ibn Taymije isto tako kaže da je Hasan, da je dobar, a Ibn Kajim u svom poznatom dijelu Zadul Ma'ad kaže da je ovaj hadis vjerodostojan sahih, sahih da se može znači raditi, raditi po njemu. Zatim u sljedeći dokaza je uh, poznati hadis, onaj dugački hadis poslanika sallallahu alihi veseleme kada govori o posljednjem čovjeku koji će ući u džennet. Ta hadis od Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi ga i Buharija i Muslim, mnoge druge uh, zbirke hadisa. Imamo nekih razlika u određenim znači dijelovima tih hadisa. Svi ti hadisi ukazuju, ukazuju na jedno. Ebu Hureyre radijallahu anhu znači nam prenosi da je poslanik sallallahu alihi veseleme kazao Znači to je dugački hadis, je ovo dio hadisa. Kada Allah dželevala okonča suđenje svojim robovima. I kad, znači u tom trenutku kada okonča i kada se sve to završi. I kada bude htio nakon nekog vremena izvesti iz vatre iz žehenema. Koga bude on te barek vatala htio od njegovih robova od njegovih robova i ovdje jako bitno kazati znači da poslanik pojašnja koji su svjedočili da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala znači koji su izgovarali šehadet koji su potvrđivali šehadet i sve ono što šehadet traži od njih jer ćemo vidjeti detaljan opis oni odnosno zadnje osobe koja bude izlazila iz, iz uh, džehennema odnosno koju će Allah želevala ukazati milost i uvesti u džennet Pa kaže Allah Đelešanu, odnosno poslani sallahu alihi veseleme, naredit će Allah Đelevala melecima da izvedu znači takve osobe koje on bude htio znači da se izvedu iz džehennema. Pa kada meleci odu da izvedu te određene ljude, kaže prepoznaće ih po tragovima seđde Allahu. Znači šehadet koji su izgovarali, morali su imati namaz morali su imati namaz. Zbog čega? Zato što kaže se ovdje u nastavku, prepoznaće mnogo je ljudi koji su džehennemu izgorjeli, tijela su genisana. Kako će se ljudi razgovati, po čemu će se uh, prepoznavati, kako će meleci znati prepoznati, tim ljudima neće biti napisano na čelu. Ti ljudi neće imati određene, uh, određene pasoše ili lične karte gdje će kome šta pisati. Nego će znači jasno biti jasni znakovi, a to je da će prepoznati po tragovima seđde. Pa nastavlja poslanik pa kaže jer Allah je zabranio džehennemu i vatri da sprži tragove, tragove znači seđde na sinovima Ademovim. Zatim će ih, kaže, izvesti, a oni će biti spaljeni. Tada će ih politi ili će ih ubaciti u vodu koja se zove voda, voda života. Pogledajte, pa će oni ponovo da izniknu kao sjemenke u mulju bujice. E, sad nakon ovog znači uvoda i govora, poslanik sallallahu alihi vasallam ukazuje na jednog čovjeka, na posebno stanje ko, u kojem znači e, razgovor sa gospodarom je nama znači dokaz za večerašnje, večerašnje e, predavanje. Pa kaže u tom trenutku će neki čovjek biti okrenut licem prema vatri. Znači, bit će okrenut licem prema vatri i u takvom stanju će znači biti. A zatim, nakon određenog vremena će zamoliti gospodaru, pogledajte, on će se sad u tom trenutku da, da se želi na svoje stanje, gospodaru, zagušio me njezin smrad, džehenevski smrad, vatrije smrad, ispalila njezina vrućina, pa te molim da okreneš moje lice od vatri. Ovo je znači prva molba i dola upućena Allahu Đelešanu strana ovoga čovjeka. Zatim će, kaže poslanik sa sebem, on ustrajati svoje molitve i molbi. Znači molće ustrajno Allaha subhanahu wa ta'ala pa će Allah subhanahu wa ta'ala kazati ako ti kaže dadnim ili dam to što tražiš, što me moliš, da li ćeš me nakon toga moliti za neku drugu stvar ili za nešto drugo, pa će ovaj dati obećanje, ne tako mi uzvišenosti tvoje, nećete ni za što drugo moliti. Pa će mu Allah subhanahu wa ta'ala se smilovati, uslušati molbu i okrenut će njegovo lito dva tri. Pa će proći ponovo jedan određeni period. Pa će ovaj ponovo zavati, pogovoriti gospodaru, približi me dženevskim vratima. Pogledajte, ne, on ne traži sad u ovom trenutku da uđe u dženet, nego traži da se približi dženevskim vratima. Pa ga Allah dželevala kori, zar mi nisi obećanje dao da me nećeš ni za što drugo moliti? da ne traži ništa drugo, znači od onoga što si prvi put tražio. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala kazati, teško tebi sine Ademov. Kako možeš da kršiš svoje obećanje? Odnosno može biti u značenju kako si samo, znači s kojom prevari. Da prekršiš svoje obećanje koje si dao. A on će u tom trenutku ponovo da nastavi. Znači tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala pa će mu Allah subhanahu wa ta'ala kazati ponovo. Ako ti to znači dam, ako ti se odazovem, da li ćeš nakon toga ponovo nešto tražiti od mene? Pa ću je ponovo zavidati. Ne, tako mi uzvišenosti tvoje neću, on će znači kazati tom trenutku. Pa će proći znači malo vremena, a on će davati znači Allahu subhanahu wa ta'ala obećanje i zavjet da više neće tražiti od toga. Nakon znači određenih trenutaka nekog vremena, on će šutjeti pa će ponovo znači se oglasiti a to će trajati onoliko koliko bude Allah htio da traje pa će trajati od Allah subhanahu wa ta'ala gospodaru uvedi me u džennet zašto Ima i drugi hadis koji govori znači kada vidi sjaj koji, e, koji izlazi ispod vrata dženneta sjaj znači kada čuje glasove veselje i sreću i užitke koje doživljavaju stolnici dženneta njemu će porasti želja da traže da Allaha te bareke ve taala da ga on subhanahu ve taala uvede u džennet. Pa će ponovo Allah dželešan da mu kaže: "Zar mi nisi obećanje dao da nećeš ništa tražiti od mene, da nećeš više moliti za neku drugu stvar?" Pa će mu ponovo kazati: "Teško tebi sine Adam, koliko znači samo krši svoje obećanje koje si dao." Pa će nakon toga ovaj čovjek kazati: "Fa kulu ja rabbi, la taj'alni ashqa halqika." gospodaru moj, nemoj me učiniti najnesretnijim robom tvojim. Pogledajte. Pa Fela je znalo jedu i neće prestati moliti Allaha subhanahu wa ta'ala sve do gospodar hatta jedhake fa iza dahike minhu ezine lehu bi duhuli fiha. I ovo nam je dokaz večerašnje za večerašnje predavanje. I ovaj čovjek neće prestati moliti uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala sve dok on Allah subhanahu wa ta'ala znači u tom trenutku se neće nasmijati a kada se nasmije dopustit će mu da uđe u džennet pogledajte ovdje znači hatta jedhak fa iza dahik dva puta se ponavlja sve dok se gospoda ne nasmije a kada se nasmije će tog čovjeka uvešće, će tog čovjeka u džennet kada ga uvede u džennet znači u naslovku hadisa stoji znači mu Allah Đelešanu kazati zaželiš da god poželiš želi šta god hoćeš. Pa će on kazati sve svoje želje što bude imao, pa će mu ponestati želja, ponestat će mu želja, pa će Allah Đelešanu ovo ovom imam Buhari kazati od Ebu Hureyre, znači imaš toliko, znači imaš toliko koliko, koliko si znači za želio. Svaka želja će biti znači is, ispunjena od strane Allaha Tebare Kevetala i pripadati još toliko. Znači toliko još toliko. Ovaj hadis kada je slušao Ebu Sa'id al-Hudri od Ebu radi radijalanu kada ga je iznosio, kada ga je govorio, sve znači e, šutio i pomno pratio. Međutim, kada je došao do ovoga dijela, znači kada je kazao e, sve ovo pripada tebi još, znači, e, još toliko, kazao je čuo sam Allahovog poslanika sallahu alihi veseleme, sve ovo pripada tebi još deset puta toliko. Znači sve te želje koje je iskazao, sve što je tražio, sve, kada mu je nestalo želja, Allah Đelešanu mu je kazao, znači imaš toliko i još deset, još deset puta, još deset puta toliko. I vidimo znači da u ovom hadisu je također potvrda Allahove Tebare Kvetala osobine, znači kojom se on Subhanahu Vatala opisao, to je svojstvo, svojstvo smijeha. Zatim sljedeći, sljedeći hadis u, kod imama Ahmeda koji također govori na temu ovoga kojeg smo već spomenuli kod e, imama Buharije gdje će kazati znači Allah subhanahu wa e, subhanahu wa ta'ala znači ayurdika nu'tika min al-jannati ad-dunya wa mislaha ma dali si znači zadovoljan ti bude dato znači u džennetu poput dunjaluka i znači još toliko poput dunjaluka i još toliko pa će ovaj čovjek kazati qala fa yaqulu etehze'u bi ej rabbi wa ente rabbul izze da li se gospodaru ti šališ ili smijavaš sa mnom razumijete kako će ga pitati a ti si onaj kojem pripada uzvišenost pa kaže kale fedahike abdullah pa, će, pa se nakon toga nasmija abdullah koji je šta koji znači prenosi ovaj hadis kod imama Ahmeda hata bedet nevađizuhu thumme kale Znači toliko se je nasmijao da su se ukazali njegovi kutnjaci. Fume kale, ela tes eluni lime da hikt. Onima koji su bili okolo, nje, okolo njega, znači kojima je se obraćao i kojima je prenosio ovaj hadis. Zar me neće to pitati zbog čega sam se nasmijao? Kalu lehu, lime da hikt. Pa su mu kazali zbog čega si se nasmijao? Kale, li dahiki Rasulillahi sallallahu alihi wasallam. Nasmijao sam, sam se zbog onoga što je se i poslanik sallallahu alihi wasallam u tom trenutku nasmijao. Znači kada je govorio ta hadis. Thumme kala lena Rasulullahi sallallahu alihi wasallam. Ela tes aluni lima dahikt. Pa upitao njih, poslanik sallallahu alihi wasallam, za me nećete upitati zbog čega si se nasmijao. Kalu lime da hikte ja Rasulallah Pa su ga upitali o Allaho poslaniće Zbog čega si se nasmijao Kale li da hiki rabbi Nasmijao sam se zbog toga što se naš gospodar nasmijao Allahu ekber Hine kal U onom trenutku kada je kazao Etehze ubi wa ente rabbul izze U onom trenutku kada je ovaj čovjek Znači posljednik koji će ući u ženet kazao Gospodar da se šališ Zar se smijavaš sa mnom a ti si onaj kome pripada uzvišenost. A ti si gospodar, znači kojem pripada, kojem pripada uzvišenost. Ovaj hadis bilježi ima Mahmed ibn Huzeme, znači u ovom poznatom dijelu e, Kitabu Tevhid, a šej Šuajba Raud kaže da je ovaj hadis znači vjerodostojan i da je po šartovima imama, imama muslima. Zatim sljedeći hadis u, znači, koji, koji nam prinosi an Ebi e, Burde, ibn Abi Musa, an Ebihi, Kale, kale Rasulullahi sallallahu alihi wasallam. Da je poslanik alihi sallatu wasallam rekao, je teđella lena rabbuna jeumel qijameti dahika. Pogledajte. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, na sudjem danu će nam se ukazati, odnosno pojaviti nasmijan. Nasmijan. Allahu akbar. Ovaj hadis, ovaj hadis bilježi, znači imam da rekutni, u svom poznatom dijelu, znači Ru'etullah ili ovaj kitabu Tevhid od Ibn Huzeyme. Također, znači, imam ovaj hadis spomenut u Šari od imama Đurija i drugim poznatim, drugim poznatim dijelima. A sama, znači, knjiga e, kitabu Tevhid od Ibn Huzeyme, on u uvodu, znači, te knjige navodi da svaki rivajet koji je naveo, znači, koji je naveo, koji potvrđuje Allahu Tebarek ve Ta'ala osobinu, da je taj e, spojenog seneda da je prenešen od poznati autoriteta da nema prekida u senedu i da su svi znači vjerodostojni prihvatljivi da su svi vjerodostojni prihvatljivi tako da kada se navede neki od njegovih njegovih tekstova čovjek znači ne treba da ima neki vid sumnje po pitanju vjerodostojnosti tih tekstova zatim sedmi hadis Iako mi navodimo niz hadisa poslanika sallallahu alihi wasallame, a muslimanu je dovoljno jedan hadis, jedan hadis koji se spomene, da je Allah dželevala se opisao nekom od osobina da ga prihvati, da ga prihvati znači bez, bez odbijanja. Zatim sljedeći hadis e, također koji govori e, i opisuje stanje na sudjem danu kad Allah dželevala sakupio ne prve i posljednje Pa kaže su hadisu Ja'a rabbu tebareke ve ta'ala ila al mu'minin Fa vakafa alihim val mu'minun alal kaum Fa kalu pa su pitali lukbeta mil kaun Kale al mekanu murtafi. Znači na sudjem danu kada Allah djelde vala dio hadisa Znači spominjemo sakupi prve i posljednje U tom trenutku će Allah djelde vala doći Doći znači kod vjernika Doće iznad, iznad vjernika Pojavit će se znači iznad vjernika a vjernici u tom trenutku će biti na nekoj e, uzvišici, znači nekom mjestu koje će biti uzvišeno. Pa će kazati, fa fejekul, hel ta'rifune rabbekum. Da li vi prepoznajete i znate vašeg gospodara, fa fejekulun, pa će odgovoriti, in arafna nefsehu arafnahu. In arafena nefsehu arafnahu. Ako nam se on pokaže ili ukaže, mi ćemo ga prepoznati summe yaqulu lahum musani pa će im ponoviti znači to ponovo će im kazati fa yadhaku fi wujuhihim fa yakhiruna lahu sujada zatim znači ovdje stoji kada se Allah dželevara pojavi on će se znači vjernicima nasmijati u njihova lica nasmijat će se znači u njihova lica a oni će pasti Allahu dželevara na seždu pašće Allahu dželle vala na seždu i ovaj hadis isto tako bilježi Ibn Huzejme Kitabu Tevhidu i dare kutni, znači u Allah također zatim sljedeći hadis sljedeći hadis e, također znači govori o stanju sudnjega dana znači kada svi narodi budu sakupljeni S, e, oni prvi i posljednji kada Allah subhanahu wa ta'ala naredi da svi oni slijede ono što su obožavali o stvari koje su obožavali na, na Dunjaluku i svi će se razići. Znači svi će se razići slijedeći, vi znate te hadise znači, koji jedni druge znači, upotpunjavaju. E, svijet će se ono što su obožavali, ostaće samo oni koji su obožavali Allaha Đeleva Ala, kao što je došlo u ovom rivajetu koji znači, ima muslim bilježi. U kojem znači, stoji samo dio toga, E, summa je tina rabbuna ba'da zalik. Pa nakon svega toga će nam se pojaviti i doći naš gospodar. Fa yakul zatim će pitati. Men tanzurun? Koga vi čekate? Fa yakulun nanzuru rabbana mi čekamo našeg gospodara fa yakul ana rabbukum pa će kazati ja sam vaš gospodar fa yakulun al će on nakon toga kazati hatta nanzur ilejk čekamo da vidimo tebe da gledamo znači u tebe da te vidimo Pa nakon toga kaže poslanik فَيَتَجَلَّ لَهُمْ يَدْحَكْ Zatim će im se ukazati, a on će se u tom trenutku smijati. Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim deveti hadis koji ćemo navesti, e, koji nam e, prenosi Ebu Hurire, da je došao neki čovjek Allahovom poslaniku sallahu alihi veseleme, pa mu se je požalio, pa mu se je požalio riječima Allahov poslaniće zadesila me je oskudica ili velika glada. Pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao svojim suprugama, ali kod njih nije bilo ništa. Znači nisu imali ništa da ugoste gosta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa je nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, zar nema nekog, pa proučio da Allah mu se smilovao, ko bi gostio znači, ovoga ovu noć. Pa je ustao jedan ensarija i kaže, ja ću Allahov poslanice nakon toga odšao svoje poroci, svojoj ženi kazao ovo je Allahov ovo je znači e, poslanikov gost poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme zato ne štedi na njemu ništa sve što imaš iznesi a pogledajte u kakvu je kuću došao taj gost ona je kazao tako mi Allaha imamo hrane samo za djecu pa on kaže kada budu htjela večera ti uspavaj dođi u gasi kandilju ili svjetiljku i mi noćas nećemo jesti znači mi ćemo večeras gladovati, nećemo hranu jeste. Pa ona tako i učinila. A ovaj nakon što je znači prenoćio kod njih gost, je porani odšao Allahom poslaniku sallahu alihi vseleme i kazao mu je u tom trenutku poslanik sallahu alihi vseleme. Pogledajte, lekad ađibe Allahu azze wa jelle evu dahik mi fulani wa fulane. Allah se začudio ili je rekao nasmijao tom čovjeku i ženi. Znači Allah dželevala se nasmijao ili začudio, pošto ovdje Ravija kaže, znači ađibe eudahik. Znači Allah se začudio ili je rekao nasmijao se tom čovjeku i ženi. Zbog njihovog postupka, a nakon toga Allah dželešano je objavio Kur'anski aj sure Hašr. وَيَأْثُرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمَ خَسَاسًا I više vole, znači da daju drugima, da udijele drugima, nego što to vole sebi. Mada i samim njima to potrebno. Znači oni nemaju i nemaju ono što malo imaju od onog što nemaju i to udjeljuju drugima. Žele znači da daju, žele da daju drugima. I ovaj hadis kako kažemo, znači bilježi imam Buhari uh, s tim da u, u muslimovoj zbirci stoji da je ovaj ensarija bio Ebu Talha radijallahu, radijallahu anhu. I vidimo znači da je sebeb e, koji se desio ovdje, znači sebeb da je odveo e, gosta poslanika sallahu alijih veseleme, ugostio, iznio hranu, počastio, dao mu sve ono što mu treba, da je bio sebeb da Allah dželevala se nasmije njegovom, njegovom postupku. E, zatim deseti hadis poslanika sallahu alijih veseleme e, stoji <coughs> Lematuf je Sa'd ibn Mu'az sahat ummuhu fe kale Nabiju sallallahu alaihi wa sallam govori nam o smrti Sad ibn Muaza kada je preselio da je njegova majka znači e, puno znači e, ispuštala svoj glas znači imala je vrisak u tom trenutku pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao e, ela yarqa dam'uki wa yadhhabu huznuki fa in ibnaki awwal man dahika Allahu lahu wa ihtazza lahu al'arsh Pa je ukazao, znači, e, poslanik sallahu alihi veseleme majici Sad ibn Muaza, radi Allahanuhu, kazat ću ti nešto što će ostraniti od tebe tugu. Ostranit će tugu i tvoje suze, će prestati da liju. Pa je nakon toga kazao, zaista je uzvišeni Allah dželeva ala se nasmijao Znači, e, fa inne ibneke evvelu men dahike Allahu lehu, zaista je tvome sinu Allah dželevala se nasmijao prvi zatim kaže nakon toga i zaista se potresao njegov arš zbog smrti njenog sina znači Allah dželešanu se ovdje opisuje znači riječa poslanika sallahu alihi veseleme da se je nasmijao u tom trenutku s druge strane da je njegov arš da je njegov arš se zatresao zatresa. Naravno, postoje neki govori po pitanju da li je ovo Arš Rahmana ili nešto drugo uh, koji tevile, znači, bježe od vanjskog značenja ovoga, ovoga teksta. Ovo su samo neki hadise, draga braće i cijene sestre, u kojima se potvrđuje e, osobina Allaha, znači osobina smijeha, a mi potvrđujemo onako kako to dolikuje Allahu subhanahu wa ta'ala, kako je došlo. Znači ne ulazimo u kakvoću, ne ulazimo u kakvoću i opis suštinu tog smijeha. Razumijete? Mi danas vjerujemo da postoje znači, uzroci koji izazivaju smijeh i čuđenje kod nas, znači u, u, kod stvorenja. I ovdje isto vidimo znači da su bili neki od uzroci postojali zbog koji se je nasmio uzvišeni gospodar Tebareke Oteala. I vidimo znači čudan primjer i čudnu stvar da ubica je ubijeni vjernik i onaj nevjernik da je Allah Đelešanu uveo i u dženet. Naravno znači nevjernik nakon što je primio din islam, nakon što je primio din islam i vratio se, vratio se uh, islamu pa ga Allah Đelešanu počastio počastio se se bori na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, a nakon toga, nakon toga je preselio ko šehid. Također, e, u hadisu ovome ili događaju ukazuje se na Allahu tebare i kvetala neizmiru milost. Da nema, znači, čovjek, e, ne postoji grijeh koji možeš učiniti da te Allah želešan ne oprosti ako se pokaješ. Istinski vratiš Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibn Mađa, Ahmed, Beheke, Taberani, znači imamo hadis gdje kaže poslanik, kala Resulullah s.a.v. Eta ibu mina zembi ke men la zembe lehu. Pokajnik od grijeha je poput onoga koji grijeha nema. I ovdje odgovor svima onima koji danas negiraju i odbijaju ljude, na primjer, e, e, komšije Srbe i Hrvate koji prihvate din, pa ona ima određenu dozu sumnje gdje on može biti vijenik nakon što je bio nevijenik. Naš narod znači neupućen e, iz nedostatka određenih, određenih hadisa ili govora Allaha subhanahu wa ta'ala, ne može da prihvati ljude koji su dojučer, znači bili u osnovi nevjernice, nakon toga je Allah Đerašanu počastio vjerom, islamom, pa su postali vjernici. Vidimo znači iz ovoga primjera da je nevjernik mušrik ubio uh, ashaba poslanika sallahu alihi veselam i nakon toga je ušao u džene poput toga ubijenog, znači šehida, nakon što je primio din, bio počašen borbom na Allahom te barek vatala putu i nakon što je, to što je zadobio da ređu šehida. I vidimo ovdje da poslanik sa sveme kaže da svaki onaj koji se pokaje od grijeha je poput onoga koji grijeha nema. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu Ahmeda Benika da Šejh Albani kaže da je vjerodostojan inel islame je yajubu ma kana qablahu. Zaista islam briše sav kufr, e, sve nevjerstvo i sve vrste grijeha ono što je bilo prije prije znači toga. Čovjek kada uđe u din, kada povjeri, kada prihvati vjeru Allaha te bareke ve taala, Allah subhanahu wa taala izde izmire milosti, briše mu sve što je činio do tog trenutka sve što je radio, kufr, širk, licemjerstvo, ubijstva, sve vrste grijeha, malih i veliki, Allah subhanahu wa ta'ala mu sve to briše, sve mu to briše i pogledajte znači e, što je Islam sve nudi svakom onome koji je zapao u takvu kušnju, u takvu vrstu znači života, da ne vjeruje, a međutim nakon što povjeruje, subhanahu Allah, Allah ga zavoli, Allah subhanahu wa ta'ala ga uputi, Allah ga počasti uputom, nakon svega toga Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala uvede, uvede ga u džaneta e, također u ovom našem predavanju imamo odgovor svima onima koji pogrešno tumače svojstva Allahovog te tebareke vetala smijeha jer postoje oni koji tvrde i kažu da ovdje se misli na Allahovo zadovoljstvo riba da je to Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo mi kažemo da je to jasno iskretanje jasno iskretanje šarijaskih tekstova i to smo navodili u prijašnjim predavanjima kao što su radili židovi slični njima, da su iskretali, iskretali značenje Allahovi subhanahu wa ta'ala riječi ili riječi znači poslanika sallallahu alihi wasallam kao što je znači ovdje, kao što je slučaj ovdje. E, jasno znači poslanik sallallahu alihi wasallam opisuje svojstvo koje je jasno i precizno jasno o jeziku, jasno svakom onome koji čuje, a ovo njihovo je iskretanje i, i znači izvrtanje i dolaženje sa nečim novim što nije postojalo i čime nije poslanik sallahu alihi vseleme opisao, opisao, znači ovom istom riječu da dahik znači riba, nije opisao poslanik sallahu alihi vseleme uzvišenog gospodara. Zatim kažemo da ovaj smijeh, u, u smislu znači da su stvorenja uh, ta koja posjedi osobinu smijeha, uh, današnji znači psiholozi smatraju da postoje e, neke vrste smijeha znači i da ta e, značenja tih vrsta smijeha nekada otkriju znači mnogo osobi koja je opisana koja posjeduje tu neku od tih doza ili odnosno vrsta vrsta smijeha kažu da grohotnim smijehom kada se ljudi smiju da to privlači i žele da privuku znači pozornost nekih drugih Oni koji se cerekaju, kako su opisali, su osobe koje se smiju drugima i uživaju tuđoj nevolji. I kad čovjek razmisli malo ovim opisima i ono što je došlo znači, u Kur'anu i Sunnetu, vidjet će znači, koliko ima istine o tome. Zatim kažu da smijeh oni koji sebe smatraju superiornim u većini slučajeva sliči, pogledajte, kažu rok tanju, dok će se povučene osobe, e, one znači e, neće teh tako znači iskazati, nego će se kaže smijati sebi, sebi u bradu. Zatim ima kaže vrsta posmijeha e, koji se posmjehuju drugima, pa kažu da su to bezosjećajni ljudi. Znači, i kad pogledamo u, u praksu poslanika sallahu alihi vseleme, da li je pos, e, posjedao, da li je bio opisan ovakvim vrstama, a s druge strane koliko znači ima ironije kada čovjek se smije, kada želi znači da prikrije kroz svoj osmijeh ono što zaista želi da ostvara, to je e, e, podsmijeh, izigravanje sa nekim drugim, e, i, i slične stvari. Znači zaista onaj, o, ove vrste ne priliče, ne priliče vjerniku da bude od onih koji će biti opisani takvim, takvim osobinama. I imamo pozitivni osmijeh e, gdje kažu da je to znak dobre socijalne prilagođenosti, tolerancije, sposobnosti, prašanja i dobrog mišljenja. I vidite, znači ova vrsta i ona vrsta koja je došla u hadisma poslanika sallahu alihi vseleme. Osmijeh svom bratu lice. lice svojoj sestri, znači sestra sestri ili svojoj poroci, djeci, familiji i slično, je stvar koja je poželjna, stvar koja je poželjna. Znači izraz je nekog dubrokog osjećanja prema, prema njima i ona ima za cilj, to mora biti svima nama, znači cilj u tim trenucima, međuljudskih popravljanja, znači međuljudskih odnosa, da se zbliže ljudi, da budeš na pomoći njima, da želi znači da te prihvate, da vidiš u kakvom su stanju, u kakvim su znači teškoćama, da li možeš pomoći ili ne, znači to je sve možeš riješiti prilikom susjeta s ima da imaš osmijeh, a da imaš osmijeh na licu, jer od Ebu Zara radi Allahu prenosi se da je poslanik sallahu alihi veseleme rekao tebe sumoke fi veđi ahike leke sadaka. Tvoj osmijeh u lice tvome bratu tebi je sadaka kaže poslanik Sosa. Ovaj hadis bilježi Tirmiz Ahmed, Imam Bezar, Ibn Hiban, Hakima, Šeh Albani kaže da je da je vjerodostojan. Zatim, znači, ovo je koji je prihvatljiv i koji treba, znači, da se nađe kod vjernika, kod vjernika da ih krasi, znači, ta vrsta, ta vrsta osmijeha. Zatim imamo uh, u poslanikovim hadisima uh, sallallahu ve sellem nešto što ukazuje na pokuđenost da je pretjerano smijanje nešto što je pokuđeno, nije pohvalno i ne smije znači se naći kod vjernika. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem od Abu Hurajra radijallahu kaže: "Kala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: La tuksiru dahik, fa inna kasrata dahik tumitu al-qalb." Nemojte se mnogo smijati, jer zaista znači pretjerano smijanje umrtvije srce. Umrtvije srce, srce čini znači mrtvim. Onaj koji se oda tome, znači da pretjerano se smije, to poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokudio, zabranio da čovjek znači sada sjedi samo si smije da druge smijava da zbija šale i slične stvari veza šalu znači imamo druge druge dokaze koji zabranjuju ako se izmišlja znači time laž e, zatim imamo hadis e, poslanika sallahu alihi vseleme isto debu Hurej radijalanhu da kaže kale ne biju sallahu alihi vselem a kelle dahik inne kestrate dahik to mitru kalib smanji svoje smijanje umanji ga Što manje se smije, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jer zaista pretjerani smijeh u mrtvije srce, ovaj hadis bilježi Buhari odeba Abu Mufretu, Bejheki također ga bilježe, šeh Albani ga smatra, smatra dobrim. Imamo sljedeću kategoriju ljudi danas, draga braćo, koji su ošli puno dalje, koji su sebi dozvoli puno, znači, veće i gore stvari koristeći, znači, svoj smijeh kako bi izrazili seriju negativne emocija. I to danas najviše osjećaju vjernici od takvi. Što, šta hoću kazati? Znači, oni ismijavaju, ismijavaju i izruguju vjernike. Posebno, znači, na ovu stvari ukazao Allah Đelešanu, pokudio i ukorio u Kur'anu. Ukorio. Prije svega u suri Neđimu 60. ajta Allah što kaže وَتَدْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ I smijete se, ne plaćete. Poslanik s.a.v. kaže da znate ono što ja znam, puno biste šta? Puno biste plakali, malo biste se smijali. Razumijete? I ovdje je opisano znači, stanje oni koji su se odali, odali znači da se što više znači smiju, a vrlo, vrlo malo plaču. A pozitivna osobina ili dobra osobina jeste da vjerni plače i straho da laha te barek vata'ala. Zatim Allah dželešani ukazao na nevjernike da se smijavaju sa vjernicima i svima su vam poznati ajde Allah što kaže inna alladhina ajlamu kanu min alladhina amanu yadhakun oni koji su grijehe činili veliki grešnici su se ismijavali i smijali sa onima koji vjeruju i danas čovjek onaj je zaista osjetio na svojoj koži posebno posle događaje. kako se znači oni koji ne vjeruju i oni koji su dali griješenju kako se smijavaju sa vjernicima na svim mjestima. Pogledajte televiziju, pogledajte e, novine, pogledajte internet, gdje god znači odjete, institucije, ulica, tramvaj, trolejbus koji se voze, koji su iskušani tim znači, iskušenjima, najiče na kategorije koji se smijavaju sa vjernicima. Zatim kaže Allah Đelešanu, وَإِذَا مَرُّ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ Kada prolaze pored njih, jednim drugim namiguju. I to je znači detaljno opisano u Kur'anu. Kako se smijavaju sa vjernicima. وَذَنْ قَلَبُ إِلَا أَهْلِهِمُ قَلَبُ فَكِهِينَ Kada se porodicama svojim vraćaju, šale tada u tim trenucima zbijajući, znači, e, e, e, čine. Razumijete? Čak, znači, pogledajte koliko danas viceva ima po pitanju, po pitanju vjernika. E, gotovo, znači, svakodnevno se izmišlja neki vic po pitanju, po pitanju vjernika. E, zatim kaže Allah Đelešanuhu وَإِذَا رَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَا إِلَى الضَّالُونَ A kada ih ugodaju, kada ih vide, znači oni kaže zaista su ovi zalutali. Oni nama kaže da smo zalutali, u stvari mi znamo ko je zalutali, ko je na suprotnoj strani, ko je na suprotnoj strani, ko je na istini, fala, fala Allah Đelešanuhu. Zatim Allah Đelešanuhu kaže i ovo je sura Mutafifun, svema poznata 29. do 32. ajeta. innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin Allah je on kaže e, i zaista su postojali neki od robova moji koji su govorili gospodaru naš mi vjerujemo zato nam oprosti i smiluj nam se a ti si najmilostiviji فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون pogledajte opisa oni koji su e, se poigravali i smijavali sa ovima koji je lažano opisuje da su neki njegovi robovi govorili. Znači danas postoje vjernici, muslimani, mu'mini koji kažu gospodaru naš, oprosti naše grijehe, mi vjerujemo čvrsto u tebe, smiluj se nama, oprosti nam, ti si znači e, hajru rahmi, najmilosti vi. Pa opisuje drugu kategoriju, kada vi ste im se toliko znači rugali da se zbog toga na mene zaboravljali. Toliko se smijavali sa vjernicima da su Allaha žele vala zapostali, zaboravili. I uvijek ste ih ismijavali. Uvijek. I to će im biti rečeno. I teško se njima koji su ismijavali sa vjernicima. Zatim Allah Đelešanu ukazuje na pobjedu vjernika. Inni džezeitu muhum li jevome bima soberu ennehum humul faizun. I zaista danas ja sam njih znači danas nagradio za ono što su trpjeli. Što znači da vjernik koji ne ilazi na ovo ismijavanje, posebno kod nas u Bosni, treba biti strpljiv, treba da trpi rad Allaha subhanahu wa ta'ala, jer će nagrada doći na danu kada Allah Đelešanu bude pravidno nagrađivao, gdje kaže da će tog dana nagraditi njih za ono što su trpjeli. Oni su doista postigli ono što su željeli. Humul fa izun. Oni su ti koji su pobjednici. Vjernici koji budu strpljivi. Koji budu strpljivi. Tako da vidimo, draga braćo i cijene sestre, da ismijavanje odnosno podrugivanje s drugima je od osobina nevjernika. Od osobina nevjernika, od koji znači e, takvi osobina treba čovjek da se očisti, da bude čist, da ne posjeduje, da ne bude opisan takvim takvim osobinama. Dok vidimo kakve su osobine koje trebaju krasti vjernika, kakav je osmijeh koji treba onda ima, osmijeh znači e, koji kada ga, kada, znači, e, kada ga uspjeriš nekom svojem bratu, da on u tom trenutku nese radost u njegovo srce ili u srce svoga prijatelja, da ga raspoložiš, da ovo vidi znači da je to pozitivno, da je to pohvalno, da vidi znači ti njemu želiš svaki hajr. I to su znači one stvari koje su pohvalne i koje trebaju da se nađu kod vjernika. E, I još je jako znači bitno da ove hadise koje smo citirali jeste da, e, da čovjek treba da se kloni sa, od pretjeranog smijeha, da, da ne posjede taj pretjerani smijeh, je taj pretjerani smijeh umrtvije srce. Umrtvije srce mrtje tvoj din, tvoj iman, habibi, tvoje stanje, ono, ushićenosti, da što si prije mogao, znači, poletno da uradiš, habibi, nakon tvog prevelikog smijeha, to ćeš umrti, smajiti, neće se odazivati Allahovi naredbama kao što se odazivao, znači, prije, prije toga. Na kraju, draga braćo, e, neke od koristi večerašnjeg predavanja, prije svega jeste da večerašnje predavanje, dokaze koje smo citirali su dokazi koji utvrđuju i potvrđuju osobinu smijeha kojom se uzviše Allah Dželevala opisao. Opisom kako to njemu dolikuje, ne poznavajući kakvoću, ne ulazeći u suštinu, ne posjedio bilo kako, znači, vrstu E, e, vrstu opisa tog smijeha, znači ono što nam ukazuje kakva je suština. Dok vidimo znači kod stvorenja da postoje više više vrsta smijeha i da su ona znači prepoznatljiva dok Allahova tebarek je taala kakvoća njegove osobina za nas je za nas je definitivno nepoznata. Zatim ima posjećaj na primanje islama da čovjek mašta radio, mašta činio da uvijek ima nadje prije nego prije nego što dođe znači uh, e, smrtni, smrtni čas. Zatim imamo isto također ukazivanje veliku nagradu koja očekuje vjernike, ulazak u džennet. Zatim i one koji su griješili, bilo u ahidi, koji su bili odani odane te bareke vetala vjernici, vidimo da će i oni biti nekih koji će biti u džennemu, da će ovaj Đelešanom takvi znači, izvaditi nakon određenog perioda pa ih uvesti u džennet. Pa uvesti u džennet. Mi se utječemo na ovdje budemo takvi mi molimo da Allah, Allaha subhanahu ta'ala njegovim lijepim imenima i stavljušenim svojstvima da budemo od one prve skupine koja će ući bez obračuna, bez obračuna u dženet. I za taj, e, e, za taj trenutak treba čovjek da živi, da radi, da se priprema, da bude od onih koji će ući bez obračuna, bez obračuna, bez obračuna. Također vidimo znači e, na veliku da u stvarnosti da smrt na lahom te bareke vetala putu šehadet briše sve grijehe da briše sve grijehe. Vidimo znači kufri sve i da je Allah ga uveo, uveo u džene. Također da se iskreno teubom kada se čovjek pokaje vrati Allahu subhanahu wa ta'ala briše čak i ubistvo. Znači grijeh počinio onaj koji je počinilac bio znači ubistva da Allah Đelešana oprašta i takvom znači iako, iako znači se desi ubistvo. Zatim imamo posticaj od strane Laha Đelevala na borbu, na džihad, da čovjek učestvuje u džihadu, na borbi na Laha Tebare Kvetala putu, jer je zaista velika nagrada, velika nagrada u tome. I na kraju imamo odgovor svima onima koji negiraju osobinu Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, osobinu smijeha ili svojstvo smijeha, kroz mnoge hadise poslanika sallallahu alihi vseleme izgovor svim onima koji krivo tumače navedenu osobinu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala popravi naše stanje, da nas uputi na pravi put, da nas učini od iskrenih Allahovih te bareke wa ta'ala robova, da popravi stanje svih muslimana u čitom svijetu, da zbliži naša srca, ujedini naše safove, oprosti nama, našim roditeljima, da uputi naše zalutale, subhanak Allah, hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astakvirke, wa atubu lijek, wa jazakum lahiru.